ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mwahisemo guteramana na radio isanganiro nizere ko mwiriwe impore amarembe mu miryango yanyu sangwa ikaze rero muri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro giricushikirije nk'uko mubizi rero ikiganiro giricushikirije ni ikiganiro giha akaryo kuri mwebwe mwese mukurikirana amakuru acana kuri radio isanganiro kugira ngo namwe muhabwe ijambo mushikirize ibyiyumviro byanyu ku nkuru tuba twabashikirije hano kuri radio isanganiro mugashikiriza ivyumviro vyanyu mu rupfasoni hatagucoza aba canke bariya bivanye n'inkuru zitandukanye uko ziba zashikirijwe reka rero mukanya kanya mu kanya ndababwire amwe mu makuru twashoboye kwashikiriza no kuri radio isanganiro mwe murashiramo utuyinite kabisa udutelefone two two ndazi muri mwamaze gushira kuri charge eh iki kiringo mwari mukirindiranye gishika mugendere ngaho kuri bamwe ba limikash mwe murashariza mushira mu tuyinite mu kanya ncanza ndababwira inimero ntegereje kubabwira amwe mu makuru twabashikirije sangwa ikaze rero mu kanya nababwira mu makuru twabashikirije hano kuri radiyo isanganiro rero amwe mu makuru twabashikirije mwumvishije ko no munsi mu makuru twabashikirije uno munsi mu gisata cy'ubutungane hari umukenyezi afungiwe mu gasho k'inyamiramabi ka komine gashikanwa intarangozi kuva kuri wa kabiri yafashwe kubera yase ko umwana wiwe w'amezi munani acandagwa indwara y'ubukangwe eh, bamucandaze ku nguvu yaciye arahira konsa uwo mwana baciye bamuyegereza ku ikomine kugira eh, kurikirane umwana yoswa ariko basanze umwana atakiri kumwe n'uwo mubyeyi bivugwa ko ari umuyoboke wa zebiya musitanteri teofile nibizi harongoye komine gashikanwa avuga ko bariko baragerageza kurondera uwo mwana agahamagarira abandi abandi bose ko boza baracandagisha abana babo kuko ngo umwe ashobora gukwegera igihugu cyose muri cyo gisata nyene cy'ubutungane mwarumvise yuko gufungwa umunyororo w'imyaka 15 ukuriya indishi y'akababaro y'imiliyoni zitanu n'amafaranga ibihumbi nakoze amafaranga y'amarundi kwa kwa ubwenegihugu bwo kwitwa umurundi ni ibyo bihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yahanishije umugabo w'imyaka mirongo itatu wo ku mutumba mugera komine kabarore yagerageje kwica se wiwe amutemaguje mupanga ku ku munsi wa mbere ni mu rubanza rw'ikibiriraho rwo ku ku munsi wa gatatu mu gihe rero amakuru yava i yavuga ko uwo yatemaguwe yaba yarapfuye umushikirizamanza wa Republika mu Kayanza arabeshuza ayo makuru akemeza ko ariko aravurirwa kuri bimwe mu bitaro byo mu ntara ya Kayanza nayo mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bamwe mu bakenyezi bahungutse bo mu makomini agasogwe muyinga na giteranye mu ntara ya muyinga bavuga ko babangamiwe n'ibibazo by'ubukene namwe ishyirahamwe rikurikiranira hafi abakenyezi bahungutse Afrabu bashikiriza ko mu byo abo bakenyezi bakeneye harimo inyigisho zijyanye no kwiteza imbere mu ntwaro naho bakemeza ko bagerageza gufasha abo bakenyezi bakabahanura kwijukira kuja mu mashyirahamwe mhm. mu burinyi naho ngo abarimyi b'ipampa bo mu kiyaya cy'imbo eh, bararigurishije kuva mu kwezi k'umunani baridoga ko batararosa amafaranga bakavuga ko bugarijwe n'ubukene kandi ngo n'abana babo ntibarose ibikoresho byo kujya ku ishuri abo barimyi bagasaba ishyirahamwe kogera uko kubatunganiriza gisitave majyambere muyobozi mukuru w'ishyirahamwe kogera uko asigura ko amahera y'abo barimyi bariko barayarondera agahamagarira abo barimyi kwihangana Mm, namwe rero mu makuru twashoboye kubashikiriza ariko rero mu bijyanye n'ubutunzi naho mwumvishije yuko mu ishyirahamwe oricom bamenyesha yuko badashi mu ishyirahamwe oricom gaburiyeri rusiri yarirongoye amenyesha yuko ngo ingingo na kongo bashinga amateka ngo kubona batoye amafaranga yakoreshejwe mu mwaka uheze eh, nk'uko byemejwe n'abashinga amateka ngo hari mutunenge muri ico cegeranyo c'amafaranga yakoresheje ngo ntibitahuritse akavuga yuko yohamagarira abashinga amateka n'abandi bose ngo ko amafaranga leta ikoresha boza barakurikiranira hafi ayo rero makuru twashoboye kubashikiriza ngaha kuri radio yisanga ariko mwamutse ko n'amashirahamwe y'abigenga ariko akora ivyo gutwara amakete n'imizigo ngo nta tegeko na rimwe ribagenga rihari mu Burundi ni vyemezwa n'umushikiranganje mu vyajeje harimo gutuma tumana kwa makuru n'umuhinga n'ubuhinga bwa none aho yariko asigura mu nama shinga mateka integuro y'itegeko rishinga igitabo c'amategeko ari aringaniza eh, uguha aringaniza guhanahana amakuru mu buhinga n'ubuhinga bwa none hamwe n'amaposita abashinga amateka bagaterwa amakenga n'ingene ayo mashyirahamwe yemererwa n'amakuru rero menshi twashoboye kubashikiriza ayo namwe muri muri yo sangwe kaze muza kwakura kuri mirongo itandatu na ubusa mirongo munani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ikiganiro rero giricushikirije cuno munsi kigiye kuremeshwa na jewe Jean Marie Vianney Ndakumana hariya mu buhinga bw'ivyuma engineer Ndwayo niwe agiye kufasha kwakira amatelefone yanyu sangwe kazi Sangwa muri sanze 꼬리 라디오 isanganiro umunywanyi wa mbere azashitse ku murongo aro aro aro tuzi ijwi wa kera siniko nakumva aro aro musaza musaza ku isanganiro yes yes ni mhore, ni mhore, nawe ni sawa Ewe ni sawa muri ko murayaga na Eric mu kayongozi mu ni sawa sawa Eric iyo mu kayongozi n'amahoro sinzi n'amahoro ku isanganiro ashaka ku isanganiro natwe ni sawa sawa kabisa turaho komera komera hanyuma rero uwo mukenyezi rero icyo kibondo icyo kibondo burushejo eh uwo muntu yaje gutangaza icyo kibondo ahubwo amategeko namukorera ko ababanze gutungana banze mumwihweje kweli kandi n'abafite ako kageso bagahere rwose bareke uravye ingene leta ishyira mu kuboko mu kugura imiti mm. hanyuma abene abenegihugu kuri gusa mhm. hanyuma nawe adashaka kurengera amategeko aya mategeko rwose ntakurikije kuwo mukenyezi rwose mhm. yego ndagushimire cyane eric yego nanjye ndabashimira aho ku isanganiro ko muduha ijambo murakoze sawa sawa namwe mubandanye mubwira ibihe byiza muri hose sawa sawa alo alo alo aro eee ndakuramukije nta telefone yawe ntikirumvikana neza harimo utuntu dusuma aro aha uno munywanyi siniko ndamwumva enjeniyeri telefone yiwe irasuma rwose ahari abagabo ntihabwa ibara reka gupfa ibintazi nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu catwibarutse ubujunja ni ijambo ry'igihugu cyacu bizova mu maboko yacu twebwe urwaruka ndabivuze ndagiye twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka alo alo ni salama wewe ni sawa eee eh, ninda twakuye ni sawa sawa ko ndakunda nyororo Yego. Uri ari nyine iburaza. Ndabakwe niwe. Alo? Ndabakwe ndabakwe. Ah, konda konda telefone yawe ntiri kuryumvikana neza utu twakuri hehera wahagarara ahantu rezo zifata neza wakera. Kumuyira. Kumuyira. Ewe, sawa sawa, tuga kwijambo. Uramufata kugana Eh. Na amategeko y'amwana uko aha undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aru aru aru aru aha n'umunywanyi turi kutumvikana mhm aru wi alo ndagwaye mwiriwe amahoro amahoro munyesha makuru eh mahoro neza ni impore yego turashimira uwiteka eee eh, wereba kwitandi iyo nitwa ntirabantu batazira ntare mibere ngamu ntaraka rusiko shombo mutumba nigahasi mm aho ni sawa rero ngaho ikarusi yego ni sawa turashima no kuri bimeze neza aho ni sawa kaze rero uhabwa ijambo nawe ugira icyo ushikirije yego ngira mpere ko mudamu yaje gucandagisha uwo eh naho ubutungane buri ko buramukorera ko bararaba neza hari igihe wasanga adakomeye mu mutwe eh. ko sindabyumva na Jesse ndanabitahura kuko urumva ibiri ko birashika urumva ko biteye ubwoba mm, ariko urumva uko yoba afise uko wewe yemera bivanye nuko yemera ko wumvishije ko bavuga ko asengera ko hatsebiye baremera mugaba gwaye eh, uti babanze babanze bamupime kwa muganga barabe ko ari sawa eh, hanyuma ikindi naco nagomba mvuge mm icyerekeye cy'uyu rufiri ruferi mm. kabisa yari karavuga kenshi abantu ntibamutahura bakunda kuvuga ngo abari karagwanya nka leta mm. ariko by'ukuri abari karayikiba mm-hmm. burya umuntu agukunda ni uwo kubwiza ukuri niyo mm-hmm. abantu rero bashaka kuvugana ibishobisho bakanga no kumera umukenke mm-hmm. bajya rero nabo burya abantu kumena umukenke kanini yabajya ntibashaka ntibaba bashaka kugukiza ujya umuntu ariko arakubwira baba ariko arakwereka ah. ariko arakwigisha ko umuntu ariko arakuraba rirerire bariko arakwigisha kumutwira hmm. rero bamutahure hanyuma hmm. by'ukuri nibaza kenshi yuko nawe nyine atovuga ibyonona igihugu hmm, urumva ko nkavuga uti guteba gutanga ivyegeranyo vyerekana uko amafaranga yinjiye mu kigega cya leta yego na cane cane no kwerekana uko amafaranga yakoreye no kwerekana uko amafaranga akoresheje ngo bituma butunzi busubira inyuma none si icyo gituma ubona mu misi yahera byari byarononekaye kubera ikintu byararo bitaba mm. ariko uwo bikurikiza nk'uko nyine burya nibo bonyine gusa botera imbere burya n'ibindi bihugu byose abironka umusaruro mm. e, kuko umuntu abayeho n'abandi barashyikira hanyuma kuri iki nacyo wavuga uti abashinga amateka e, akabona ko eh. bafite amakenga ko ayo mashyirahamwe batazi ukuntu ashyirwaho mm. erega zigishasha mhm. nyuma ubu ubu mhm. ari baratebe mhm. asha mbere ni ukuri jewe ndi umuntu muto muto ngaho ndabiraba vyahora ivyo mu minsi yahera vyose ari ivyombekerano ahubwo nibave hasi bakora icyo twabatore ariko si ivyomekerano amashirahamwe menshi usanga yaremewe mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ikigongwe je kuva aho uyu mukuru w'igihugu agiriye ngako butegetsi mm. ndavye amashirahamwe bereka ku ishyirahamwe ryo gucukura ubutare mm, n'inzahara mm. amakungu yari yagiriraniye mm, amasezerano n'abaza gucukura ubu butare bwacu hino ukuntu yaciye abivuga mm-hmm. nawe nyine ntabyo imyaka cumi n'itanu yaraheze ari ngaha mu gihugu atazi ukuntu ayo masezerano ari ngomba ko biteye ubwoba mm-hmm. none rero n'ibindi rero bimeze uko mm-hmm. nibave hasi riho bikangure tabashinga amateka bave hasi yego yego n'abakenguza amateka mbere eme n'abashikiranganje bose mm byinshi mu ko byaratabagaye babisize ku murongo mm. cyo gituma ubona tuguma mu bukene bwa minsi yose kenshi ntabyo bafise bikurikiza amategeko bo byose babicisha mu mbavu ugasanga ni inyungu za bamwe hama ntirampampa Ego. Kugiadu ijambo abandi mukanya umukuru inama nkenguza amateka nawe warumvishije ko anegura bamwe mu bakozi ba leta ngo gukora akazi ka, ka leta usanga eh, ngo baguma bafungura ku kazi warumvishije mvuze nkuko yavugaze ngo bajye imirete ibitumbura ngasanga ntacho yekora kore bafasha abaza kubitura ivyo byozo nka wewe ubivuga kwiki. Nukuri. Mhm. Mm Burya ntarira busene. Mhm. Mm Iyo abatwaye dukwiriye kuza turumviriza tukaza turataho. Mhm. Mm burya twogize icyo tumara n'icyo tumariye igihugu hmm. rero ibyo nibarabe twebwe nyine turabe twese mbere nk'akarorero kari hagufi mhm. turabe inyungu za benshi ntiturabe inyungu z'umwe ku giti cyiwe hmm. nicyo nubivuga ko n'ukuri abandi nabo ntibashikirwe urakoze cyane ndakwifuriza ijoro ryiza namwe mumenyesha amakuru n'ukuri mugiraho muba mwubaho sawa sawa umuntu nawe ngaha mu kayongozi tigiraho muba mwubahwe avuye ku murongo ariwe yatanguye iki kiganiro sawa ni Eric ariko arakumva Eric Eric yego shana umugenzi wanjye sawa sawa yego twakira undi munywanyi aro mahoro cyane mahoro neza Fredina ni sawa mahoro kugira eh. ngo banze ndabareke babanze nabo abo bagene wacu babanze babo eh babwa eh dewe kubera ndeye eh. <laughs> ngo isanganiro rajageze yego genda eh. umukambwe kubera n'imyaka mfite bamwe muhera atayifite eh. ah, nawe nyine niba ukebuke ngo poripore njo muhendo eh, telefone mugore kirasoma gato Fred nabo uhagarare neza hari ukuntu umenga kirasoma bukebuke sawa ubu ni sawa ubu ni sawa nariko oh, cyo noherako hariho oh, intuzenye yariye indya zishushe zambi imfungwa bishushe insisi baticira mm. ndiko ndakumva bandanya baticira ngo njyiringe batimira ngo mire umuriro batihitamo rero icyo kubona kiza kukugirira akamaro ibyo byose tuguhanura rero nyine icubahiro n'ukuri na birandamu ibiganza ndamukengurukira none ariko mbere ko umukengurukira ako gasigurika aho kagana uduciriye ako gasigura hariho abantu babona bashyirwa amabanga eh. agatahitira gukingira inyungu ziwiwe mhm. kandi ejo bukeye cyangwa hirya y'ejo mm. ariwe wabonanye n'icyubahiro sinda akamugoza agashyira abandi babishoboye mm. kubera wewe ikimuraza ishinga ni ineza y'umunyagihugu uwo ari we wese mm. nicyo kimuraza ishinga mhm. abandi nawe uza gukingira inyungu ziwe nawe acamubwira ati igira hirya gatoya mhm. eh, rero nicyo ndababwira yuko ababijejwe bose mpereye kubashinga amateka mm. eh, nyine nicyo yarigeze guhagarika abantu cumi na batanu b'abahanuzi biwe kandi akazi kaguma kabandanya mhm. amahera yabakuye ko yaciye kuyatangira abantu b'abarwayi mu bitaro mm. eh, rero buriya burya ntibagenge ngo yarabyibagiye cyane n'ubu kubona abadakora neza yuko ashobora kubagirira akantu sibyo ndabasabira mhm. twe twatora umushinga amateka yari agashinga leta nabo ntibaheze bamugororokere bakore umunsi yagerwa agikore neza aho umuntu yavuga ati ndananiwe hama reka mpere kuri aba basenya ibintu mhm. banka urucanco rwa muganga mhm. uwo mukenyezi ntusaba ko wenda ahubwo mu mutwe mhm. barakwiye abaganga bakaraba yuko iyo bakomeye neza mu mutwe icyo nicyo cya mbere mhm. bagasanga akomeye mhm. bamuhane kabisa bamuhane bikwiye sinzi n'uwigeze kwibaruka inzoka akava ku bitabo n'icyambuyemo mm. heswe umwana wiwe yabyaye akanga kumwosa ngo waramucandaza mm. telefoni ya yasubiye ah, kwa nka Fredin Munao ah, suma gose numusi numunsi vyagenze kuti. Sawa sawa inge kila bandi uraza ukaruka. Aro Ui, Oui ndagwaye mwiriwe E, ni sawa sawa Eko, Ego E, asinyabitsinda ni sawa disima Mbe, ah, ah, mwihwazi ni mwini ya bitinda? Epo, mwini ya bitinda njini. Awa, ah, kuisoki mwihwazi nda haazi. Mwini <laughs> ya bitinda njini. Asharia sinda ashikaya mungo mwusi na garuse yonzo kuyikura shikeyo. Kaze, kaze, kaze, mwini daazi. E, eh, maze ushikari gisuru nari ya uh, ibutezi. Kinyinya na wazara. E, eh, e, eh, ki, niki nyinya? Ah, sawa, sawa, hamare ergo. E. e. Uwa mwini ya ase kutana gisumana zwe. Mm. Barawe kule mtanga. usanga mu buryo bitanganya rega hajya ntihasaba abantu twese tugira bidakomeye kuba mm. abandi bahasize bamupima zawe gusuzuma biba byase kumutanda tubanze bamushyire ku baganga bamupime mu mutwe ariko ari <laughs> asha nzoza iswa nizatangura kurara eh, natwe Asha, iswa zitanguye kurara uzoca umbwira nzocanza. komera mutamu sawa sawa undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aru wi alo ni salama wewe yego ni salama ndi ntare nongeye kugaruka biraba eh. mpanga mu ntara akawo eh, cyagagura ntare hari abandi benshi ari ku murongo yego urabona nkijambo tike nagomba kuvuga nibagiye eh ubu turashima kubera iradiyo sanganiro yacu bayuguruye mm natwe ubu umuperezida wacu eh, barisondashimiye mhm ubu turabona ibyo yadutegetse ko bijyanye no kuza turavuga ibyo tubonye kugira ngo natwe tumubere ijisho aho duhagaze mm. urabona ko ibyo yatubwiye yabize mu ngiro mm-hmm. ko mu minsi yahera uvuze ukihirahira ukavuga icyo uwundi muntu adashaka mm. ujya warara umerewe nabi mm-hmm. nawe yatubwiye ati nimuvuge uzoza kubahagarara ku gakanwa avugishije ukuri mutagiye guhuguza mm. iyo nanjye tuzokwiruka Mm-hmm. none rero ndabona abahora bigira ibiro biteze mm. banka yuko abantu bavuga mu isanzura ubu ndabona yuko bamaze kumva impanuro yabahaye abo barabigira ibiro biteze ni nk'abandi ushatse kuvuga ntirabama jewe nk'akarobe kari hagufi mm. nuvuga nk'ikintu nabonye cyane rwose cyari nk'igikoresho cya bamwe bamwe mm. cyari nk'imbonerakure rero icyo ndakivuga ko ndagifitiye ibyemezo kuko ukuntu imbonerahamwe zigenda ariko ahanye tushikiriza amakuru tuvuga ku nkuru tuba twashikirije nganye nta nkuru imbonerakure twakoze ngahanye muri ino ndwi eh, nuko wari imbaga igi ntacyo ntacyo eh, reka dumurongo abandi ntacyo undi munywanyi yamaze gushika ku murongo haro haro mahoro neza mahoro mwiriwe mwiriwe jeni twasumani eee eh, twakuriye sumani ndi butezi muri komine butezi eee eh, kazire utubwiriye asumani nagomba mvuge ku kibazo cy'abashingamateka eee eh. yego ni ukuvuga abashingamateka bakwiye gufata ingingo mm. bagakora ibikorwa tuba aha asumani ibutezi telefone utwinite duce tumuherana ariko urumva ko icyumviro kiragishikiriza ngo bashinga amateka ngo bagakura gukora bagakora ibikogo twabatumye ngira n'ibindi ari kubishikiriza ku muri asumani raba ushyiremo utundi tuyinite kabisa icyumviro wabona ugikiriye hagati eh, muhandanye mutwakura ariko imbere yaho ingema ndamusabe enjeniyeri nduwayo hari yabanze adushiriyemo kano kantu ubuhinga bwa none bwadushwayemwo mwoba mwari mumaze kwifuza kurungikira amafaranga inshuti cyangwa umugenzi mukoresheje eko kashi yanyu hama akababwira ko akoresha rimi kashi cyangwa mwifuza kumurungikira amafaranga mukoresheje rimi kashi yanyu hama akababwira ko akoresha eko kashi ubu cakemutse burundu muti gute umunywanyi wa rimi kashi arashobora kurungikira amafaranga umunywanyi wa eko kashi aciye ku kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatatu akanyenyeri kabiri akadirisha uwo arungikiye akayabikura ku mu aja wa eko kashi amwegereye aciye ku kanyenyeri ama amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha canke naho umunywanyi wa Eko cash akaronkera amafaranga umunywanyi wa remi cash aciye ku kanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha uwarongokiye akayabikura ku mu aja wa remi cash amwegereye aciye ku kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatatu akadirisha munywanyi wa remi cash na eco cash ntimusubire kujuragirika hanahana amafaranga umwanya uwo ari we wose mukoresheje imihora musanzwe mukoresha kandi amafaranga agashika ubwo nyene mufise ico mubaza canke mugize ikibazo hamagara ku buntu ku nimero ijana na mirongo itandatu na gatatu cyangwa amajyana ane na mirongo ine na kane abatunganirize mu kanya isase nuko rero turabandanya n'ikiganiro giri cushikirije aba twakura ku mbure ushobora kuba tutatanguranye ushobora kuba wari uvuye ahandi hantu ariko imbere ko ndabibutse nimero manini akino n'umuntu uhamagaye aro aro aro eh, ndakumva ndakubumva eh, eee ninde izo mushimike hanze y'ubanza muri zone mitakataka ah, akazina uvuze ko ari inde izina uvuze ko ari inde ndi andre ah. wo mu ahantu mu mitakataka sawa sawa duka ku ijambo andre eh nagomba ngire kujya mu kenyezi yanse yuko bagira umwana aje ku rucanco mm. ahubwo bagakwiye kuraba ubuze biriya bakabanza bakamuraba nawe bakamushyira mu rukiko kubera kudakwigisha ababyeyi ngo ntibashyire abana ku rucanco nawe urumva baceza umutekano muke abana bakiri bato bato mm. yego mubakwiye kuraba n'uwo mukenyezi nyene ko iyo barwaye mu mutwe na bureni kuko nta kuntu umwana wabyaye ushobora kumwangira yuko amushyira ku rucanco kugira ngo agire ubuzima nk'abandi bana mm-hmm. utibanze bamusuzume banze basuzume amagara yo mu mutwe ko ari sawa uti banze basuzume amagara yo mu mutwe ko yifashe neza eh mm hanyuma nkabashimiye ubutungane ko bwabanze kumwiyegereza mm abanze bashashe baraba yo nawe ni yuko atameze neza kugira ngo nawe ni bamushire ku ivuriro bamuvure n'uwo mukenye mm yakabaye eh, ibyo barancyumva ngo nari mfise cyo guterera ku isanganiye mm hanyuma Andre aho ah, impande yawe nyine ngaha mu kiyaya cy'imbo ah, abarimyi b'ipampa bavuga ko bamaze amezi umunani batarahabwa amahera bashoye ku ipampa eh. muri kogera ukuntu bakababwira uti bihangane bazoyaronka abarimyi nawe akavuga ko eh. bugarijwe n'ubukene ibyo nabyo nacyo bivuga ko nk'umuntu wawe nyine mu kiyaya cy'imbo nawe nakumva neza mugabo nayimvuze eh. ntihari abarimyi b'ipampa bavuga yuko batarahabwa amafaranga yabo Eh, muri kogeri kwa bakababwira ko bo kwihangana bakarindira bihanganye kuko ngo ataraboneka wivuga ko ikinabyo mhm. Andrea amaze kuva ku murongo ahari abagabo ntihabwibara aho uri kose gendera amahoro yubakire wongere yesi undi munywanyi ku murongo waru alo ndabaramukike mahoro neza ni impore Eh ni salama ni salama ndiko ndivugira kuri radio isanganiro. Yasha eh, washitse kabisa nawe n'umunsi urahawe ijambo kuri radio isanganiro. Nde yasha ko mwari mwanyimye umurongo no kuberi. Asha nawe nawe kubikiye kabisa niyo mpamvu cenda guheriza umwanya ntibari bwagere. Eh eh utirewe bakwitande rero. Eh ikiganiro nahi wanyu havugwa maki. Eh, ikiganiro nigira icushikirije wanyu havugwa maki ni kuwa mbere. Ah, kugira ngo mumbeke uwo ndiwe. Yego. Eni kwa kabura Ezekiel mutumba ni bugongo ibugongo ni Ezekiel. Eh batazira biganiro ngaha muri community nyinya. ah mu Eh. Eh eh kazero nawe Ezekiel. Ezekiel. Eh eh Ezekiel ava ku murongo Allo? Allo, ni sawa mahoro neza eh ninda twakuye rero nitwa mwabonye imana juma imwakira eee eh, mwakira ni muhinga juma yego eh, ni muri muhinga eee eh, kaze rero nawe ugira icyo ushikirije rero inkuru eee ni inkuru verema y'umuntu aduteye uruhagarara yitwa ngo ni umusirikare imwakiro eee bamwita nsabiyumva nikiza mm. bamwita nsabiyumva rajabu mm. kuvuga rero ubu yateye uruhagarara mu muryango mu muryango ino ahantu muri komini mwakiro ku mutumba wa gahenda mm. kuvuga hari icyuka kiri mu muryango wa bene wabo na nyina yamashikiwe none nk'uno munsi yashatse kwica umuntu mushiki we nyine amufatira kwa mwene wabo mu rugo mwene wabo siho yarahari amufatira amaboko imugongo ngo amwice ngo yigiye kwica abantu aribyo amuvugiriza none nta bacece intwaro bari bahari juma bashoboye kutabara kugira iryo bara ntirigwe abanyagihugu benshi niho bari bari mm. kuvuga benshi umudamu umudamu w'uwo muntu nawe yari yaraye no kuyibaruka yahebye arava mu bwiba agenda aramukunda amashuri asaba imbabazi mm. kuvuga uwo mugore ararira ari mushiki we ararira yamubajije amaboko umugongo ngo yomwica ngo kwica ngo nibyo yigiye eh, urakoze ariko juma eh. iyo nkuru burayiraba neza uzoyiduhe neza kuwa mbere muri ah, iwanyu havugwa amaki aha nigira icyo ushikirije yanasi kugukatira aha tuvuga ku makuru tuba twabashikirije muri ino ndwi basha burya ngahura hejeje eh kuwa mbere nzoba ndi ku murongo kandi kuva ejo tuzobizindukana mu butegetsi no kwa musitanteri wose kuko yatubwiye yuko ngo ngushobwe ngo ntamitwe muri ngo bamucire urubanza hariho sawa sawa urakoze kwa mbere genda ubitoze neza uje bitubwira nageze ndamubwira musitanteri nuko rero turabandanya twakira abatwakura ni mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajani icyenda na mirongo itatu na gatatu ushobora kuba rero tutatanguranye wari nko kugarira ibitungwa byawe ugasanga ikiganiro cyatanguye cyangwa ushobora kuba uvuye guherekeza mu banyi cyangwa ushobora kuba uvuye mu murima kuraba uzo uzindukira kubagara ibiharage ku munsi w'ejo ugasanga ikiganiro cyatanguye ni inimero rero izo mejeje kubwira ni mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu kazi rero mutwakure kugira ngo mudushikirize mugire icyo mushikirije namwe ku makuru twabashikirije undi munywanyi amaze gushika ku murongo Alu alu. amahoro ubu bimeze neza n'ibibatsi ashubu ni sawa kabisa kwa kwanya sawa rero icyo nariko ndavuga ati abashinga amateka mhm mm kujya nyenicubahiro yafashe akagira ati aba bantu bakoze nabi ngenda bahe akaruhuko k'iminsi cumi n'itanu amayana yabo ndayakure ko ndi kuyafasha abantu mu bitaro nabo bahembwa amatagisi atanzwe n'abanyagihugu mm. mu gihe rero basamaye bonyine bagenzi twe tubatuma mutore amategeko nyine izo ngingo zirenga amafaranga ariko batore ibintu byiza bareke gucererwa ngo batore ibyo muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri bakabitora ubu cyangwa bibiri na mirongo ine na gatatu bakabitora umwaka waheze warenganye mm. batora amabije neza mhm. ahari ikibazo batuye umushikanje w'ikigacaca amubwira ati ibi bintu twe twarabitoye icyo gihe hakozwe ibi n'ibi n'ibi n'ibi hari ibindi bitakozwe warakeye niwe byagenze gute mhm. rero mu gihe bagiye babireka ko onye urumva sinzi uko nubasha sinzi kabisa icyo twaba twarabatumye cyo tuba carabajanye mhm. hano ikindi nacyo abantu bipfama je nabaye umusomyi w'icayi kandi n'ubu unya rimwe rimwe janze camye gisoroma mm. rero usibye kuza guhemuka babura amafaranga ugiye mm. nurume muntu yabyuka nko mu gatondo mm-hmm. warumva agashabu cyane mm. harimo akanja kuyatora ahantu mu ijoro acambwira ngo wazindutse mu kuja kwisoma nziruka gusunze ngaha mm. <laughs> eh, rero mu majambo mbona wene batunganira mm-hmm. urakoze cyane Freddy na icyumviro cyawe cyaje cyashikirije uti babatunganirize undi munywanyi ku murongo aru ha no munywanyi ntibikunze ko tumwakira Alo alo, yes yes alo. Ndabumva. Eh natwe turakumva ni impore. Yego. Ninde ninda twakuye? Umwari nyabihanga ni nyongabagi. Ah ni sawa Omar nganya nyabihanga. Ni Alex niyo ngabo. Ah Alex nyabihanga. Yego yego. Eh ni sawa none reka nganya nyabihanga. Nyabihanga ni buke buke. Eh, nyabihanga ni mwaro. Eh ni mwaro. Eh ah, ah, impande yo mumbogora. cyane rwose cyane rwose se ntayo y'intango kera yahora mu mbogora mbere ah agenda amaze gushikayo yego yego kaze rero ugira icyo ushikirije rero yego reka duhere ku byo gaburiyeli ufiri yavuze ku bashinga amateka eh. mu burundi bwose abantu icumi bavuga nka gaburiyeli ufiri kugira ngo uburundi bwosha bwogorora eh. rero kuri ibyo yavuze ntacyo yihenzemo abashinga amateka ntibakore akazi twabatoreye ibintu babikurikirane neza nk'uko twabibatoreye hmm. ikindi kigira kabiri nsasubira kuyu yavuze ko uwo nshingamateka yavuze ngo abakozi mama wanjye ngo baza kuri ibyo bariba mu biro mm, mukuru w'inama nshingamateka yego yego ni ukuri nta kinyoma na gitoya yasizemo mm. yewe hariho ibiro nagiye kwituramo imwaro igihe kimwe mm. nakora izina ry'uhoraho yuko abo bapfasoni bari ko bakora muri nyabiro amafanta n'amabenyi bayajya umuntu arorera bakayarira mu biro ukibaza uti babuze amakafetariya baza kubiriramwo umuntu akibaza ivyo arivyo akabura yuko babose yuko yuko boba bimviriye kuja kurira mu biro atahane hano bari kuja kubirira mm. rero nk'uko yakivuze ibyo bintu barabiheba mm, utintiabeshe birabaho ni umupfasoni bavuga yuko yabujije umwana kumucandagisha umupfasoni mm. nibaza yuko mwomuronderera bamwe kijyanye n'imyifato bakamenya ari byo gaje kakaba afite ingorane ububika bw'ibyuma hari inde ni enjeniyeri mm. mm-hmm. albert wayo enjeniyeri albert wayo hariho akantu kavuga ngo radiyo isanganiro oye bararaba koko bakari hafi <laughs> bakanyuzemo bareka arakarondera radiyo isanganiro oye radiyo isanganiro oye oye ubwo <laughs> karabaho <laughs> kaka kakani avuga uti washitse uranyohera vyukuri pe akabuza ya mwako nyine basi sivyo Aru Aha cyava kumurongo Aru, aru. aro ni sawa Ni sawa Eh wewe ni nda eh. neza siniko nakutura neza aro ntakurondeye ndakubura waje none aderesi ntuyizi musaza nimero yawe narayibuze ahubwo ndakwiye kuguha nimero yiwanjye eh, wewe ikiganiro giheze uca undondera eh. ndondera ndayiguha uzoze uranka ishwashwa eh, sawa mboge rero nagomba kuko iyo ndayivugiye ngaho abantu bose n'ubushwanye n'umugore nza numva ariko arantelefona reka basi ehe duka ku ijambo zebutane yefu eh. katire saveni seti mhm. saka televenteye oke oke sawa ndaza kuguhamagara ikiri icyo ushikirije rero hanyuma rero iyo eh. amakuru nagomba kuvuga nkoze ko yaciye ku isanganiro mhm. umuntu yatemye se wiwe amuhora intuze mm. amuhora eh, yuko itongo ngo yamuhaye ritoye ngo aharima mu by'ukuri abana niba buba ababyeyi bumva so abagwaye aho urima ntiwuca uvuga ati ko yampaye hato reka ahubwo uvuga ati jewe reka tubyumvikane uraba nkwirinze nk'abandi bana yagize nabi cyane urya muhungu mm. mm-hmm. yatemye mm. kuri wiwe vurema birya bintu ntibyanyubatse rero ubutungane bukore umukorere ko barabe igihano kimukwiriye kuko yarakoze ibintu bidakorwa ariko igihano wamaze gucumva bwana meritusi yego ubwanjye burya nabonye umengo ntigikwiye nuko amategeko nyine imyaka cumi n'itanu meretu imyaka cumi n'itanu ufunze usimike musaza wazi umwana w'imyaka cumi n'itanu usanga akuze niyo afise nawe mike urumva yuko azoca avayo atari bwagire kandi mike bari bakwiye kuyongerako eh, ariko urumva ko n'umugabo w'imyaka mirongo itatu urumva azova yamaze gusaza karanisenke eh, si mike <laughs> cyane hatari kweri birababaje eh, mugo ngo baba bashaka n'abandi bace babona ko ivyo bidakogwa oya bijya ntibikorwa kabisa na kabi kabisa mm ego hanyuma rero mugire ijoro ryiza sawa sawa ndagushimiye mbibavuze ko watuhamagara uri hemere tu ah, mukinanira tuwa sawa sawa Ego. eh ijoro ryiza rero ndaza kuguhamagara ikiganiro giheze murakoze cyane mwubaho sawa sawa sawa sawa okay Alo? Oui. Ni sawa uti rero uti nomero yawe uyitanze baca n'ubushwanya wese azaguhamagara reka nuko bazi bazi umuntu uri umuntu w'ukuri twese aguhanura ni umutagisifero yagiye kuno urugombo hariya mu kinama agahura n'umupolisi zero mpamvu amagaye ngo nyakubaho umenyesha amakuru ngo jya abapolisi kinga ryanjye bararifashe mugabo wumva bareka gutabariza mbega usanga bamurenganije nivyo kuko hariho n'abaca barenze urugero telefone irasubiye kwa nka Fredina telefone yasubiye kwa nka Eh sawa buni sawa sawa buni sawa leo kwa kwa nyere mu majambo makete umwanyu wabandi Yego Eh abo bakenyezi bahungu bahungutse Eh Uh, ni uko mu magambo avunaguye burya baca umugani mu kindi bati ahari amahoro ngo namba ngo n'umuhoro wanjye eh. rero mpora ngiye ngaha iwacu iwanyu nkaca ndengana iwacu ahantu bita kwibandagura nkashika neza nta mm. none wumva hari umuntu yereka gushinga umuntu ahungutse neza mhm. hari umuntu ashobora guhunga agahunga mu gihe yumva atamere yumva umutekano we utameze neza akaba mm. n'undi ahunga kubw'ibihuha hano rero nkaca nsaba abo babakira eh. bano eh. ntibaze bahirahire ngo babwire ngo uko wagarutse wagarutse ngo wahindutse ntiwarutse mm. ntarahindutse nyine bibiri na mirongo ibiri ubu turi muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu ibintu byarahindutse mhm. ariko baravuga ko bugarikiwe n'ubukene iyi eh, mico niko ndavuga rero ko bakwiye kugerageza leta ikabafasha eh, eh, ariko muri leta urumva ko bahimiriza kujya mu makoperative nk'abandi barundi babasangwa yego muri koperative bibarisha umuntu ajyanayo bagerageze barabe akanyewo bafasha kandi badaciye mu misoro mhm. nabo igihugu kica kibaraba kubera bari ku gihugu cyo mubyeyi wacu n'inkweto yacu mhm. bagerageze babafashe barabe erega aho muri kongo sinzi ahantu ibintu byigeze kugorana umushinga amateka ati ko amafaranga ya naya naya kugira ngo iki kibazo gikemuke dewe ndayahetse noneho abashinga amateka batubwira bogira bati kura kuri ibihumbi amajana atanu atanu ku mushahara bifasha abo bantu hari ikibazo kugira ngo kugira ntibayahezwa ni make ariko amategeko hariho icyo bita pakero turu amafaranga babahereza kwifashisha kiringo cy'amezi atatu yego mugabo urumva hagiye bisaba gake hari bagurya umuntu ashitse ahantu ataheruka ari igihe usanga ibintu bifite byandumekaye kuko bamara imyaka nk'ibi utarimo ahantu se wa ntibahimbuye mm. gatoka cyane rwose bitwara uburyo bwiza mm-hmm. rero wora bakabongereza kugira ngo babe barabayeho mm-hmm. kugira ngo nawe kandi ni ukuri ababanyi bagume babakira neza babatera ingufu twasasure n'utwatutu mm-hmm. urakoze cyane Fred na cyumviro cyawe cyamaze gushikirizwa uri munywanyi ku murongo aro aro aro oui ni salama wewe amahoro neza jama libiya nengeda kumana na nawe ni impore eh ni impore ni gutoyi toma hamwe eh ni sawa toma nga nyabitsinda e, yasha twe nawe meri twe twamwe turakuvutiye ujya mutama turamwemera eh, <laughs> <laughs> ndakwemera ndigo yawe eh nanje ndakwemera cyane gose mutama toma ego hanyuma yego uwo muntu yishinze ibigisho bya eh no kumusengera kuko mwemu ni nyinshi yatewe n'izindi mwemu nta kundi kumupima kundi mm. hambere ubona we umubyeyi eh. abone bamwe bananirwa no kwirengera iby'ibanze bakajya kugora ababyeyi kandi mm-hmm. butoyitoma kabisa ibintu bibiri yari yamaze kubishyikiriza ndibaza mwavyumvise tuwo muntu yase ko umwana candagwa bamusengere ngo ni nkwe mumbi alo ndagwaye mwiriwe mwiriwe yewe ni impore ni impore yego ari ikintu nari nibagenda ntirabampa ngaruke eh kwakwanya ntirabampa beshi bari ku murongo eh gurazi muvuze ngo imyaka 15 kujya mu yatemaguye umuvyeyi wiwe ngo ni mikeyi eh oya nukuri mm. uje ikintu cyacho kwicana ni ikintu kibi cyambere kibaho kwisi nzima mm ubwo ah, ubutungane niburabe ukuntu buzoza burongeza ibihano kugira abantu bagire icyo batinya kujya kera batubwira ngo wishe igikere nyoko acika amabere wishe umukene banyi nyoko wacu ingona urumva bumve ko umuntu kumwica yuko ari kizira mm. yego ubutungane bugizwe urumva niyo myaka cumi n'itanu urumva ko bayivuze mm. mbwa neza uzosanga ari imyaka itandatu cyangwa imyaka itanu mm. bace bamurekura uti abantu ntibatse baragerageza kuririnda gukora ibyaha ahubwo kuko habaye ibihano bihagije bose bagira icyo batinya kuko umwana yotinya agakararo ko kamuturiye kuko benshi bavuga ngo bagenda kwirira imiceri mm. kandi bakaza by'ukuri batsibushe basa neza n'uwo umuntu abibonye urumva nyine kwicaca bibona ko ari ibintu bisanzwe mm. rero ndabasabye abagejejwe ubutungane mhm. bazokongeza ibindi bihano bidasa n'ibyo bahora batanga kugira ngo umuntu agire icyo atinya ariko bajya basoma urubanza barabya amategeko uko yanditse ego ego icyo nicyo mugabo amategeko kuyasubiramo mm. naho nyine urumva birakunda kuno numva bayasubiramo mm. eh. ati barawe bakoreye amategeko ajyane n'ibihe eh? amategeko ajyane n'ibihe eh, ajyanye n'ibihe kuko urabona ubwicanyi bwabaye ndaha mhm. abantu basigaye mengana turi inyuma y'ibitungo mhm. ndagushimire cyane ntirabama yego na cyane cyane nk'umurongo abandi kandi n'akanya kariko karahera sawa sawa yego mubyeyi yeah wanitsi fashion magazine le le let's go twese ugwaruka dutsimba taza amahoro maze nyitu yariganwe turabandanya twakira abantu muri ino minota mike isigaye halo halo halo ndagwaye mwiriwe yego na nabara mukije eh ninda twakuye ishimira imana eliya eee eh, ni sawa eliya ego mu ngara muri zone mugondo komine mpinga kayove mu ntara ya rusana ah ni sawa iyo mpinga kayove ego ashiyo ndaheruka kera kweri kaze utubwire gira icyo ushikirize sawa no kuvuga cyo nagomba kwishikiriza eh wenga wati kumutuwa mungala mu ngara cha ikibazo cyahabaye mm umundi mukenyezi yaragiriwe amabi adasanzwe atemaguwe n'abantu batamenyekana mm. e, ni ukuvuga ko ubutungane twaguma twitega ko hari icyo buzokora kugira ngo amatungo yo kuri abo bantu mm, eriya eh, iyo nkuru reka udushikirize kwa mbere mu kiganiro kindi cyitwa ayiwanyu bavugwa make uno munsi n'igira icyo ushikirije mu shikiriza ibyumviro byanyu ku makuru tuba twashikirije ngaha aha ku munsi wa mbere eh, ku wa mbere kuva saa mbiri zocu usubira telefone zocu umbwire iyo nkuru nyine burarondera byinshi burabishusha ariko ntacyo mugabo kwabona abo banka yuko abana bacandagwa eh. bazoba barabe perema mu mitwe yabo ko bameze neza yego mm. ubundi bwo nawe wakwanka ku kibondo kiwe gicandagwa mhm. akomeye ntacyo ukunda kwera urakoze cyane sawa sawa Alo? Yo. Alo? Mwiriwe. Mwiriwe neza, ni impore? Ego. Ninda twakuye? Muri bande? Alo? Aho no munywanyi amaze kugenda engineer. Alo? Alo alo. Okay, ndi Asumani ngarutse. Eh kwa kwa Nyasumani, kwa kwa Nyangayi Butezi. Alo? Eh ti kwa kwa Nyamwanyuragiye. Eh ndi Asumani ngarutse. Yego. nariko ndavuga gutya ati abashinga amateka rero bari bakwiye gukoresha amategeko ati kuko nicyo twabatoreye twabatoreye kugira baduserukire dore ntibakore ibyo twabatumye mm. kuko turabye imyaka yigeze mm. imyaka itanu irarangiye mm. umuntu ashinzwe icyo yakoze mhm. kuko n'ejo tuzobongera bara yamaze kera tumugore mwiza agenda ashashe mm. erega burya icyo tubarindiriyemo icyo nyene badukorera kuko nta kindi kintu twabatoriye mm-hmm. ibyo nabyo bariko baravugwa ko yuko badakora neza no kuvuga bararaba neza bonyine kugira ngo basubiremo amategeko hari mm-hmm. aho usanga amategeko atubahirizwa muri byose Mm, abo ni bande tomora abo bushatse kuvuga abandi eh, nyakubahwa umukuru w'igihugu eh. ariko arakora ibishoboka byose mm. abagakora abakura abakora bashimira mm. none n'ibyo nyine barabe ntibakugwe kuko ntibakore icyo abanyagihugu babatumye aho n'ahandi ho bisa no guta igihugu mu ngo mm -hmm. sawa sawa asumani vyumviro vyawe wale babishikirije ndashobora kwakira nka babiri bo kwakwanya aro alo alo alo ni sawa sawa yego ndindabira ndizimana anise bakazi alo bakurubaho utwakuri he aniseti kurubaho muri komine giharo ah kurubaho kabisa iyo murutana. yego eee eh, kaze nyarusa gira icyo ushikirije yego tuvuga iwacu aha ah, twashimishijwe cyane nuko umutaneri no munsi yayashe kugendera umuntu yayaye abana batatu iyo nkuru tujyiye kwa mbere uno munsi nigira icyo ushikirije mbere muri ayo wanyu havugwa amaki aniseti mhm. ndashobora kwakira umunywanyi wa nyarusa kabisa uyumva ashobora kunyarutsa avuga muri make akaza hamusimbana musimbana yahashitse haro haro eh, ndakumva eh ninde eh, ndi Andre agarutse Andre nyarutsa nyarutsa turarangije uvuge muri make eh nagomba kubwira ngo nshikiride kwa wali muri pampa eh bakwiye kuraba kubera abana nk'ubu umuntu ariko ari imbuto mm yo guteragira kubera ati amafaranga umuntu araronka abona nk'ubu umwe yuko twakererwa guteragira abandi bariko barateye mm. kandi ukashobora twebwe abanyagihugu iyo umuntu ariko aragurisha ibintu babitwara ideni ubwo twebwe iyo ari ikintu mushatse kugura bivuye nko muri leta ntibaduha ideni tuvanako mm. ariko natwe hageze kugurisha ibintu by'iwacu bakabitwara igihene uca usanga rero ari ibindi bibazo natwe tuba dukeneye akaminote kugira ngo twifashishe mu muryango mhm, uti rero barabe babatunganiriza ariko umuyobozi wa kojeriko gisitave majambere yabwiye uti bihangane bari kuraba kugira ngo bakenera natwe kugira ngo ntiducererwe hamwe n'abandi guteragira imbuto kubera abandi bari kubateragira bari kubasohogere mhm. ndagushimire cyane bwana e, ndagushimire cyane Ni ndagukengurukiye cyane uragize neza kubona watwakuye yego mera wagize neza ku murongo mm. mhm. nuko rero eh no munywanyi ni nawe cyaturangiriza ikiganiro cy'uno munsi mwakoze cyane mwege mwari mu giteza biri bakoze batwakuye yakoze Eric yatwakuye ari kayongozi kondakonda twakuye ari ngaha mu gisagara ca bujumbura nyirabampa twakuye ari karusi feredina twakuye ari ngaha bujumbura disimasi yatwakuye ari nyabitsinda asumani ari nawe aturangirije yari yasuye kutwakura ubwa mbere ari hariya muri komini ya butezi mu ntara ya ruyigi andre yatwakuye ari mu mitakataka mu ntara ya bubanza ezekiel yatwakuye ari kinyinya juma yatwakuye ari inkomani hakaba eh, na Alex yatwakuye ari nyabihanga Metus Nyamuranzi yatwakuye mukinanira Utoyitomo yatwakuye nyabitsinda Elias yatwakuye ari mpinga kayove Anisi yatwakuye ari igiharo Mwakoze rero mwese mwari muteza abiri kino kiganiro yakoze engineer Ndwayo yarikatuma amajwi yabashikira Jean Marie Vianney ndakumana mwari kumwe kuri micro. ndabasezere ndabifuriza ijoro ryiza mukanyisase mukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi